MANGI INSECTOIN La lasta calculo montris che la quanto da malsatantai homoi en la mondo crescis. Ili non estas pli ol 800 milionoi. Tio signifas che el ciu gruppo de nau personoi po unu ne riceva suficient quanton da nutrajoi por bona sano. Ali flanque, multae studoi montris ancao che circa unu quarono e la tuta nutrajaro productata en la mondo for perdigias pro ne efica strategio de conservado cae distribuado. Cruela paradoxo. Sen depende de politicae punctoi, sciencistoi clopodas trovi sanain, taugain solvoin, char la monda lo giantaro plu crescas cae, au la natur medio, ne mancas problemoi. Inter la eblezoi, on in un tempe seriose consideras la productadon de nutrajoi faritai per insectoi. En Australia Universitato, on intensas aldoni al ordinare menuoi, acritan viandon, cae aliaen similaen. Por multae homoi, la ideo mangi insectoin shainas absurda, sed enceto montris, che gi iam estas practicata en pli ol cent landoi. En occidentai landoi, oni ancora ne acceptas tion alternativon. Tamen, oni supposas che gi estus pli facile acceptata, se la insectoi estus aldonitai post procesado, tiel che oni ne perceptus ilin. Oni creis, exemple, insectan glaciajon tre bon gustan, laudire. Tiu esplorado iam ocasas de plurai iaroi. Oni iam documentis pliol du mil specioin de mangeblai insectoi, el oni povas ricevi proteinon, mineraloin, cae gravae vitaminoin. Compare con la productado de bova cae similae viandoi, di estas multe pli favora al la natur medio, char gi liveras multe malplida da gasoi en la atmosferon. Ec autoritatuloi en la organuizo de unuigintai nazioi emas accepti la ideon quiu selas mildigi la mancon de taugai nutrajoi en la mondo. Uno el la manieroi usi insectoin por homa nutrado estas nerrecta. Oni povas mangigi aliaen bestoin per pulvoro farita el insectoi. Oni povas aldoni gis dec quin procentoin da pulvorigitae larvoi al la nutrajoi liberatae al cocidoi, exemple, cae tio ne influas la aromon, guston, suquetson, cae molecion de la concerna cocida viando. Cetere en la naturo, cocidoi mangias insectoin compreneble. Ancau aliai bestoi normale mangiatai de homoi povas esti nutratai per insecto productoi. Usona Universitato en la iaro 2010 publicigis studajon pri la efico de faruno, farita el griloi por homa consumo. Oni trovis che crescis la quanto da favore microboi cae substansoi en la intesto de tiui ciui englutis certan quanton da tiu faruno dum certa tempo. La esploristoi consideras che gi estas avantagia compare con bova viando.